Jozuės knyga, dešimtas skyrius. Adonicedekas, Jeruzalės karalius, išgirdęs, kad Jozuė paėmė Ają ir jį sunaikino, kaip buvo sunaikinęs Jerichą ir jo karalių, ir kad Gibiono gyventojai sudarė taiką su Izraeliu, nusigando, nes Gibionas buvo didelis miestas vienas iš karališkųjų miestų, didesnis už Ają, o visi jo vyrai – karžygiai. Jeruzalės karalius Adonicedekas siuntė pasiuntinius pas Hebrono karalių Hohamą, Jermuto karalių Piramą, Lachišo karalių Jefiją ir Eglono karalių Debyrą su tokiu pranešimu – atžygiuokite pas mane – ir padėkite man sumušti Gibioną, nes jis sudarė taiką su Jozue ir Izraelitais. Penki Amoritų karaliai – Jeruzalės, Hebrono, Jermuto, Lachišo ir Eglono – susivienijo prieš Gibioną su savo kariuomenimis, apgulė jį ir pradėjo karą su juo. Tada Gibiono vyrai siuntė Jozuei į Gilgalo stovyklą pranešimą. Nepalik savo tarnų vienų, skubiai ateik mums padėti ir išgelbėk mus. Prieš mus susirinko visi amoritų karaliai, gyvenantis kalnuose. Jozue su ginkluota kariuomenė žygiavo iš Gilgalo. Viešpats tarė Jozuei, nebijok jų, aš juos atidaviau į tavo rankas. Ne vienas iš jų tau nepasipriešins. Jozue visą naktį žygiavęs iš Gilgalo netikėtai juos užklupo. Viešpats sukėlė paniką tarp jų, Izraelitų akivaizdoje, ir šie juos stipriai sumušė Gibione. Jozue juos vijosi, bet Herono link ir persikėjo ligi Azekos ir Makedos. Jiems bėgant nuo Izraelio ir esant bet Horono kalno papėdėje, viešpats lydino ant jų didelių ledų krušą iki Azekos. Jų žuvo daugiau nuo ledų negu nuo Izraelitų kardo. Ta diena, kai viešpats atidavė amoritus Izraelitams, Jozue šaukėsi viešpaties, Izraelitų akivaizdoje ir tarė. Saulė, stovėk virš Gibiono ir menulį virš Ajalono slėnio. Saulė ir menulis stovėjo vietoje, kol tauta atkeršijo savo priešams. Argi tai neparašyta Jašaro knygoje? Taip, saulė sustojo danguje ir neskubėjo nusileisti beveik ištisą dieną. Niekad daugiau nebuvo tokios dienos, kad viešpats klausytų žmogaus, nes jis kariavo Izraelio pusėje. Po to Jozuje ir visi kariai sugrįžo stovyklon į Gilgalą. Anie penki karaliai pabėgo ir pasislėpė oloje prie Makedos. Jozui buvo pranešta. Penki karaliai rasti pasislėpę oloje prie Makedos. Jozuje įsakė, užriskite didžiuliais akmenimis olos angą ir pastatykite vyrus juos saugoti. O jūs nesustokite, vykitės priešus ir žudykite atsiliekančius. Neleiskite jiems pasiekti miestų nes viešpats, jūsų dievas, juos atidavė į jūsų rankas. Jozuė ir Izraelitai juos visiškai sunaikino, tik kai kurie paspruko ir pasislėpė sutvirtintuose miestuose. Visa kariuomenė saugiai sugrįžo į Jozuės stovyklą Makedoje. Niekas nedrįso išsižioti prieš Izraelitus. Jozue įsakė atidaryti olos angą ir atvesti pas jį tuos penkis karalius. Jie taip ir padarė. Atvedė pas jį Jeruzalės, Hebrono, Jermuto, Lachišo ir Eglono karalius. Tada Jozuje sušūkė visus Izraelio karius ir tarė jų vadams, kurie buvo žygiavę su juo priartėkite ir užlipkite šitiems karaliams ant sprandų. Jie taip ir padarė. Jozue jiems tarė, nebijokite ir nenusigaskite, būkite drąsus ir stiprus, nes taip viešpats padarys visiems jūsų priešams, su kuriais kariausite. Po to Jozue juos nužudė ir pakabino ant penkių medžių. Pakabinti jie išbuvo iki vakaro. Sauliai leidžiantis, Jozujai įsakius, jie nuėmė juos nuo medžių ir sumetė į olą, kurioje jie buvo pasislėpę, o olos anga užrito dideliais akmenimis, tebe gulinčiais iki šios dienos. Jozue tą pačią dieną užėmė Makedą ir nužudė jos gyventojus bei karalių sunaikino visus gyventojus taip, kad ne vienas neišliko gyvas. Jis pasielgė su Makedos karaliumi taip, kaip su Jericho karaliumi. Jozue ir visa Izraelio kariuomenė nužygiavo iš Makedos į Libną ir puolė ją. Viešpats ją ir jos karalių atidavė į rankas Izraelitų, kurie išžudė visus gyventojus kardu. Jozuė padarė jos karaliui taip, kaip buvo padaręs Jericho karaliui. Jozuė ir jo kariuomenė nužygiavo iš Libnos į Lachišą, apsupo ir puolė jį. Viešpats atidavė ir Lachišą į Izraelio rankas, kuris antrą dieną paėmė jį išžudė kardu visus jo gyventojus taip, kaip padarė Libnoje. Tuo metu Gezero karalius Horamas atžygiavo padėti Lachišui. Jozue sumušė jį ir jo karius taip, kad nebeliko ne vieno gyvo. Vėliau Jozue ir visa Izraelio kariuomenė nužygiavo iš Lachišo į Agloną, apsupo ir puolė jį. Ta pačią dieną jį užėmė. Jie išžudė kardu visus jo gyventojus ir sunaikino taip, kaip Lachišą. Jozuė ir visa Izraelio kariuomenė žygiavo iš Eglono į Hebroną ir puolė jį. Jie paėmė jį, nužudė kardu karalių, paėmė visus jo miestus ir išžudė jų gyventojus. Jie padarė su juo taip, kaip su Eglonu. Jozue ir visa Izraelio kariuomenė sugrįžo prie Debyro ir puolė jį. Paėmė jį, jo karalių ir visus jo miestus. Izraelitai išžudė visus gyventojus, nepaliko ne vieno gyvo. Kaip jie padarė Hebronai, Libnai ir jų karaliams, Taip jie padarė Debyrui ir jo karaliui. Taip Jozuje nugalėjo visas kalnų, pietų, žemumų ir šlaitų šalis ir visus jų karalius. Ne vieno jų nepaliko gyvo, bet visa, kas kvepuoja, sunaikino, kaip įsakė viešpats Izraelio dievas. Jozue nugalėjo juos nuo Kadeš Barnėjos iki Gazos ir visą Gošeno šalį iki Gibeono. Visus šituos karalius ir jų šalis Jozuė paėmė vienu metu, nes viešpats, Izraelio dievas, kariavo už Izraelį. Pagaliau Jozuė ir su juo visas Izraelis sugrįžo stovyklon į Gilgalą.